Mga batang 90s, mag-ingay! Alam nyo, ako po ay batang 90s at paglaki po kayo sa 90s, ibig sabihin, laki po kayo sa palo. Palakpakan nga lahat ng mga laki sa palo dito. Ay, ang dami, oh. Kasi na- naalala ko dati yung nanay ko, pagigil na gigil sa akin, lagi niyang nasabay yung sermon niya sa palo, eh. Kaya pag bawat words ng sermon niya, ayun yung humahampas sa belt namin. Ay, sa, sa hita ko. Kaya pag sinasabi ng nanay ko, ikaw, na ka, sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas! <laughs> pag nauutal sila, sumasabay din eh. Ika, ika, ika, ika, ika. Si, sina, sinabi, sinabi, ikaw na bata ka! Kaya ako hindi ko alam kung kailan ako iiyak eh. Sabi ko, ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? <laughs> Kasi yung mga, may mga magulang ngayon na hindi na marunong magparusa ng anak eh. May napuntahan ako dati, binyag. Yung anak niya naglilikot lang doon sa gitna. Tapos yung nanay, nasa malayo lang, binubuhat nung anak niya yung, yung baby nung bininyagan. Yung nanay, hindi lumalapit, sinasabi lang, Enzo, no! No, eh, no, stop, Enzo, no, stop, no, no, go, stop, yes, no, no. Ah, ay, nako, you're carrying the baby. Careful, ha? Sway-sway lang. <laughs> Don't drop the baby. Don't, ay, you drop the baby. You say sorry to the mommy. Or don't pick up the baby, it's dirty. <laughs> Hindi yun pwede maging hostage negotiator. Eh. Ano sabihin sa ng hostage? Mang Raul? No. No, Mang Raul. Drop the knife. Dra- ay, you killed the lady. You say sorry to the police. <laughs> ang saya, ang saya nung 90s. Katulad nga, yung mga nanay natin nung 90s, ang lakas mang trip eh. Di ba? Kung kailan ka umiiyak ng malala, doon ka pa nila pagpapaliwanagin. Ang hirap magsalita habang umiiyak. Never mong matatapos yung sentence mo. Sabihin sa akin nila, Oy, James, bakit ka lumabas ng bahay? Sumagot ka, bakit ka lumabas? Hurt, hurt, hurt, hurt, hurt, hurt. Na paano na ba kayo ng nanay nyo nung biglaan? Tapos nagulat ka, hindi ka nakareact, umiyak ka ng walang sound. Sabi sa akin ng nanay ko, Tumi tumigil ka! yung ibang mga bata, wala nang hangin yung baga, nag-explain pa eh. Hindi naman ako may katalanan no, si JR yun eh. Si JR! Tapos yung tatay ko rin ha, naranasan niyo na ba yung paluin kayo ng tatay niyo ng belt? Pero sa sobrang gigil niya, hindi niya matanggal yung belt. <laughs> Tapos ayaw niya papaya, nagpalusot na lang siya. Sabihin sa akin ng tatay ko, talaga itong batang to, malilintikan ka sa, malilintikan ka sa akin eh. Ang tigas na, asan ba yung chinelas ko? <laughs> Ang tagal kong umiyak nung bata ako, talagang minsan nakakatulog na ako sa pag-iyak eh. Yung, kasi nag speech pa ako, sinasabi ko, hindi nyo na ako mahal. La, la, la, lagi nyo na lang ako pinapalo. Hindi nyo na ako mahal. Tapos pag gusto ka pa nilang patigiling umiyak, ang una pa nilang ginagawa sa'yo, paluin ka. Diba sabihin sa'yo, tumi tumigil kang umiyak. Tumigil, tumigil kang umiyak! Ako nung sabihin ko, eh, it, itigil nyo kaya yung palo. titigil ako umiyak. Simple lang naman, di ba? Tigil palo, tigil iyak. Lagi nyo na lang akong pinapalo, hindi nyo na ako ma... Mabuhay